cerbai nervoi havas ronoaon kiu ne maljunigas. Esploristoi el Austrio nun unua foie pruve constatis che certai ronoa moleculoi en cerbo de suciuloi restas funcciantai dum la tuta vivo. Tio povus contribui al compreno cae al terapie blezoi por demensai malsanoi kiel unu el la plei complexai organoi, la homa cerbo donas ancora o quelcain enigmoin. Gi consistas el proximume cent miliardoi da nervo celoi. Plei multai el tiui neuronoi, cae ancau celcai el iliai consisteroi, ciel la dono A, en la cela cerno, ne estas renovigatai dum la curo de vivo sed ili devas funkcii dum vive. Tio efficas alla maliunigia proceso de la cerbo, cae havas riscofactoroin por diversae degenerae malsanoi, exemple por la Alzheimera malsano. Por compreni tiuin malsanezzain modificioin en la maliunigianta cerbo, cae por trovi eblain terapioin, Te amo id esploristoi monscale clopodas el trovi la funzi manieron cae la sin conservadon de nervo celoi. Grupo de la Instituto Priscienzo cae Tecnologio, en naibara urbo de Vieno, povis nun unua foie montri cesu ciuloi, nome cemusoi, che ancao la gis nun ciel malong viva considerata ronoa, ribo nucleina acido, povas daure resti funccianta dum tuta vivo. Ronoa moleculoi stiras diversain biologiaen procesoin en la celo. La esploristoi identigis specialan grupon de ronoaoi quiui servas al reguligo de la genoma stabilezzo en la musae cerboi. Temas pritie nomatai necodantai ronoaoi. Contraue al mesacista ronoa, mo ronoa, quiu estas ancau applicata en vaccinoi, cae quiu formas proteinoin helpe de la donoa, la necodantai ronoaoi servas alla in tutta organizzado kai funziado de la cielo. La esploristo nun povis montri che longe vivantai ronoa moleculoi consistas precipe el necodantai ronoaoi. En musai cerboi, ili ne mal construigas dum proximum du cae duona iaroi, tio estas la vivo dauro de musso. Post unu vivo iaro, de la mussoi, la esploristoi ja constatis iometan malcrescon de la concentrigio de longe vivanta ronoa, compare al nascitae mussoi, sed ancau post du jaroi gi estis pruve trovebla, cio indicas pridum viva existado de tiui moleculoi. Nun en la focuso staras la demando, Ciu ancao ce homoe existas longe vivanta oronoa, ciu restas stabila gis centiaroin. Au ciu ancau funccias mecanismoe ciui pledas por renovigo de la oronoa. La unua eblezzo estus neatendita por la molecula biologo, sed Ciam ni rigardas al homai nervo celoi en cel culturo, tio aspectas suffice simile ce la compreno de maliunigiae mecanismoi de la homa cerbo, cae de indicoi, contrau efici per terapio alla maliunigio de celoi, la esplorado staras ancora au ce comenzo. La passinta iarcento estis marcita de la compreno ciel la vivo ec estas el fecundita ovo celo. Tion ni tre bone comprenis, Gis la funcciado de praceloi cae ilia medicina potenzialo por la renovigo de celoi. sed la cerbo, evidente, ne renovigias. Pro tio, la esplorado devas nundum la dudec unua iarcento esti directita al tio, ciui mecanismoi efficas en longe vivantai celoi, ciui aperos nenur en la cerbo, set ancau en la coro, au en la pancreaso.